Rādījumu arī Latvijā ēterā. Raidījums kafijas pauze. Es izsveicināts, dārgo radio Marija Latvija klausītāji. Mūsu šīs dienas sarunu biedrs ir bijis baņķieris. Teiksa laba un ienesīga profesija, vai ne? Tomēr pirms aptuveni 30 gadiem kopā ar sievu viņš pieņēma radikālu lēmumu – pamest darbu, dzīves komfortu un stabilos ienākumus, lai dotos pa visu pasauli ar vienu vienīgu mērķi – pasludināt Jēzu Kristu tiem, kuri viņu nepazīst. Kas īsti notika? Par to šīs dienas saruna ar Džūdu Antuānu, pilna laika katoļu misionāru, kurš kopā ar visu ģimeni nu jau 30 gadus dzīvo apustuļu darbu grāmatas cienīgu dzīvi. Patīkamu klausīšanos! Mūsu! Rādījumā arī Latvija ēterā raidījums kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Pirms mēs sākam sarunu par misijām, vai varat lūdzu iepazīstināt mūsu klausītājus ar sevi? Kas ir tas, ko vēlēties, lai klausītāji par jums zina? Okay. Um, my name is Jude. I am uh, married. Mans vārds ir Džūts. Uh, Esmu laulāts ar Veroniku, un mums ir divas uh, jaukas meitas - Laviņa un Alīsija. Uh, mums abiem ar sievu ir 60 gadu, meitenēm 29 un 27 gadi. Mēs esam malaizieši um, un pilnas slodzes katoļu misionāri. Tātad, kā jau teicu, man ir 60 gadu, no kuriem Pēdējos aptuveni 30 gadus esmu bijis pilnas slodzes misionārs. Agrāk pēc profesijas biju banķieris, savukārt mana sieva strādāja Volvo automašīnu kompānijā, un mēs abi pametām darbu, lai dotos pilnas slodzes misijās un strādātu evanģelizācijas labā tieši katoļu baznīcā. Šobrīd jau esam darbojušies 41. pasaules valstī katoļu baznīcā pēdējo 30 gadu laikā. Tas ir īsumā. Tagad jūs esat pilnas slodzes misionārs, bet bet tas tā nebija vienmēr. Es vēlētos, lai jūs dalītos ar mūsu klausītājiem liecība par to, kā jūs satikat Jēzu savā dzīvē. Labi, īsumā mans stāsts aizsākās bērnībā. Uh, I'm the only child in the family Esmu vienīgais bērns ģimenē, un augot kā vienīgais bērns ģimenē, uh, biju ļoti pieķēries uh, savam tēvam. Mēs bijām tā saucamie šūpuļa katoļi, katoļi kopš bērnības un mans tēvs bija ļoti tūs draudzes priesterim. Tāpēc, kad pienāca manas pirmās komunijas svētki, viņš teica draudzes priesterim, neuztraucieties, viņš ir labs katolis, viņš zina tēvs mūsu, es esmu sveicināta tāpēc droši dod viņam svēto komuniju. Katolicisms bija vairāk tradīcija, vairāk rituāls, nevis personiskas attiecības ar Dievu. Manā dzīvē viss bija lieliski līdz brīdim, kad biju 15 gadus vecs. Mans tēvs devās uz darbu, un tajā dienā es saņēmu ziņu, ka mans tēvs ir miris no sirdslēkmes. Uh, kad atgriezos mājās, es biju satriekts, redzot sava tēva līķi guļam manas mājas viesistabā. Rezultātā es pārmetu dievam, tu esi par to atbildīgs. Uh, kāpēc tu ļāvi viņam nomirt? Un tā no zārka priekšā es kliedzu uz dievu, saki, kāpēc tu paņēmi manu tēvu? Un dievs klusēja. Tā no 15 gadu vecumā rītā, kad es apglabāju savu tēvu, es apglabāju arī dievu, baznīcu, reliģiju, katolicismu. 15 gadu vecumā es aizgāju no Dieva. Turpmākajos dzīves uh, gados uh, biju bez Dieva, bez baznīcas, bez reliģijas, un es biju nonācis tukšuma un pašnāvības punktā. 18 gados es jau sagatavoju nazi, lai pārgrieztu plaukstas locītavu un izdarītu pašnāvību, un šajā brīdī manā prātā ienāca doma – džūt, dod Dievam vēl vienu iespēju. Un es biju augstprātīgs 18 gadus vecs zēns. Uh, Bet vai jūs to dzirdējat skaņu vai iekšēji? Yes. Nē, tā bija doma manā prātā. Džūda dod dievam vēl vienu iespēju. Es apstrīdēju šo domu un teicu, tu taču zini, ka dieva nav. Um, un tad es skaļi iesaucos. Atceros, ka nazis bija viesistabā, un es biju gatavs pārgriezt plaukstas locītavu. Un es skaļi teicu, Dievs, ja tu esi, atklāj sevi man, atklāj sevi man tagad. Un brīdī, kad es izteicu šos vārdus, es sēdēju dīvānā, aiz manis bija siena, manas mājas viesistabā neviena nebija, bet es jūtu roku uz sava pleca, fizisku roku, kas turēja manu plecu, un es dzirdēju balsi, fizisku balsi, un fiziskā balss man teica, Džūd, es paņēmu tavu tēvu. No šīs dienas es būšu tavs tēvs, un uz visiem laikiem mainīšu tavu dzīvi. Es biju 18 gadus vecs, un es jūtu, ka dieva mīlestība gāžas pār mani kā ūdens kritums. Pirmo reizi mūžā es sāku raudāt, raudāt un raudāt Jo jūtu, ka šī mīlestība plūst, un visas dusmas, naids, sāpes, viss iznāca ārā. Un tā vietā ienāca miers un mīlestība. Tajā dienā, 18 gadu vecumā, viņš pieskārās un izmainīja manu dzīvi. Un tajā dienā es sapratu, ka manai dzīvē ir mērķis. Ziniet, man vajadzēja būt mirušam 18 gadu vecumā. Es grasījos izdarīt pašnāvību, bet viņš mani pasargāja, izglāba no tās. Un man bija jādalās šajā ziņā ar citiem. Ar cilvēkiem, kuri cieši no depresijas, pašnāvības tieksmē vai tukšuma, domājot, ka ka dzīvē nav mērķa. Um, es tūdaļ sajūtu dieva aicinājumu iet un dalīties. Es biju ļoti aizdedzies. Um, un pēc studiju pabeigšanas es devos pie mūsu diecēzes bīskapa, uzskatot, ka man ir jākļūst par priesteri, bet bīskaps teica, nē, džūt, Dievs tevi neaicina. Es domāju, ka Dievs mani aicina par priesteri kļūt. Bīskaps teica, nē, nē, Dievs tevi neaicina kļūt par priesteri. Vienkārši dodies mājās un rūpējies par savu māti. Es nodomāju, ka šis vecais vīrs vienkārši nesaprot, kas ar mani notiek, bet viņš teica, nē, džūt, Dievam ir cits plāns tavai dzīvei. Bet uguns turpināja degt. Tātad nevis priesterība, bet cits plāns, bet kāds, es nezināju. Tad pienāca 90. gadi, un, ja atceraties, Jānis Pāvils II 90. gados bija pasludinājis par evanģelizācijas desmitgadi, un viņš mudināja – lajus doties un apsvērt iespēju doties misijās. Un tieši šajā brīdī es sapratu, kas ir vēl kāda iespēja bez priesterības, kā es varētu nest Jēzu citiem. Un 1994. gadā es teicu jā tam, lai pamestu savu darbu un dotos pilna laika misijā. Tā es kļuvu par pilnas slodzes misionāru. Kopš tā laika ir pagājuši 30 gadi, tā ka mēs esam pilnas slodzes misionāri kopš 1994. gada. Vai tas bija grūts lēmums pamest visu, pamest darbu un sākt iet pa šo ceļu? Tas nebija grūti, jo es zināju jau 18 gadu vecumā, ka man kaut kas ir jādara, man viņš ir jāpasludina. Un es zināju, ka nevaru klusēt, man vajadzēja viņu pasludināt, tāpēc es zināju, ka tas ir tas, kas man jādara. Vienīgais jautājums bija, kad to darīt. Tātad būtībā man bija izšķiršanās process no 18 gadu vecuma līdz 29 gadiem, līdz brīdim, kad es pieņēmu šo lēmumu. Tas bija atpazīšanas process 11 gadu laikā par mirkli, kad izkāpt ārpus laivas. Um, Tajā laikā mana sieva bija stāvoklī. Ja atceraties, es teicu, ka esmu kalpošanā 30 gadus, bet meitenēm, vecākajai Lavīņai, ir 29 gadi. Tātad tajā brīdī mana sieva bija stāvoklī ar manu vecāko meitu Lavīņu. Un mana māte, kas bija redzējusi visu manas dzīves gaitu, man teica, klausies, zini, katoļa baznīca par tevi nerūpēsies uh, un nedomā pamest savu darbu, lai to darītu, jo tu nekad nespēsi uzturēt un nodrošināt savu ģimeni. Un es teicu kungam, kungs, ja tu tiešām mani aicini, tad lai zīme tam ir tas, ka mana māte mani svētīs, sakot, ej, dēls, ej, tagad ir pienācis laiks doties ceļā. Um, tas notika kāda slimības periodā, kad mamma bija slimnīcā, un es viņu pavadīju. Viņa gulēja slimnīcas istabā, un es gulēju uz dīvāna blakus viņas gultai. Uh, Nākamajā rītā viņa pamodās un teica, Džūd, pagājušajā naktī Jēzus atnāca pie manis sapnī un teica man, ir pienācis laiks ļaut tavam tēlam doties. Ļauj Džūdam iet. Viņa pamodās un teica, labi, Džūd, tev laiks doties. Un es zināju, ka tagad ir pienācis laiks. Bet Veronika, mana sieva, jau bija tam gatava, un tad mēs teicām, labi, mēs dosimies. Tātad, kamēr Veronika bija stāvoklī ar Leviņu, mēs abi pieņēmām šo lēmumu pamest darbu. Tāpēc pēdējos 30 gadus mēs dzīvojam no dieva apredzības, jo katoļu baznīca mums nemaksā algu. Dievs gādā par visām mūsu vajadzībām. Maize mājā nekad nav beigusies jau 30 gadus, eļļa nekad nav beigusies, rīsi nekad nav beigušies jau 30 gadus. Dievs ir parūpējies par visām mūsu vajadzībām pēdējos 30 gadus. Bet kā? Vai tas ir kādas negaidītas dāvanas, vai ir kādi ziedojumi, vai arī kā Dievs gadā? God is providing. God provides through people. God provides through people. Uh, Dievs gādā caur cilvēkiem. Tas var notikt parastā veidā. Es bieži saku, vai nu parastā vai ārkārtējā veidā. Ārkārtējais piemērs ir, kad Dievs kādu pamodina nakts vidū un saka, lūdzu, izrakti džūdam čeku, ej un nosūti to viņam. Nākamajā rītā cilvēks pienāk pie manām durvīm un saka, zini, pagājušajā naktī Dievs mani pamodina un teica, man ir jāatbalsta jūs ar šo naudas summu. Parastais Dieva gādības veids ir šāds. Mēs vadām formācijas programmas, apmācības, uzstājamies konferencēs visā pasaulē. Un, kad mēs runājam dažādos pasākumos, cilvēki, kas mūs aicina, apņemas sniegt mums mīlestības dāvanu. Mēs neiekasējam maksu par kādu no programmām, taču cilvēki mums sniedz mīlestības dāvanu. Un mīlestības dāvana būtībā ir pietiekama, lai sektu mūsu pārtikas, izmitināšanas izdevumus un to, kas mums nepieciešams. Un tas ir bijis pietiekami, lai mūs uzturētu pēdējos 30 gadus. Džūta, uh, zinu, ka jūs ar savu sievu ceļojat pa visu pasauli. Varbūt varat padalīties, kā tas ir kalpot kopā kā precētam pārim. Es domāju, ka katoļu baznīcā ir ļoti, ļoti svarīgi kalpot kā vīram un sievai. Jo ļoti bieži mēs domājam, ka cilvēki, kas ir aicināti misijās, ir bīskapi, priesteri, konsekrētie vīrieši un sievietes, mūķenes un brāļi. Uh, Bet lai kaut kā nejūt, ka viņiem tas ir jādara. Uh, um, Tomēr gan Pāvila 6. apustuliskajā pamudinājumā Evangelija Nuncianti, gan Jāņa Pāvila 2. redemptoris misijā mēs lasām, ka baznīcai mūsdienās nav nepieciešama speciālistu evanģelizācija. Katoļu baznīcā mēs bīskapus, priesterus un mūķenes uzskatītu par tās augtajiem speciālistiem. Misija ir uzticēta katram kristītajam katolim. Katrs kristīts katolis ir misionārs. Uh, Arī mūsu klausītājiem? <laughs> Jā, jā, jā, protams, katrs latvietis katolis, pateicoties kristības sakramentam, mēs visi esam kristīti kā misionāri. Pāvests Francisks skaisti teica, ka mēs visi esam misionāri mācekļi, un tāpēc mums visiem ir jāuzņemas misijas uzdevums. And therefore, Um, Īpaši tagad, 2024. gadā, es redzu, ka mazinoties aicinājumiem, trūkstot bīskapiem, priesteriem un konsekrētajiem, baznīcai nav iespējams veikt misijas un evanģelizācijas uzdevumu tikai ar bīskapu, priesteru un mūķeņu starpniecību. Visai Kristus miesai ir jāuzņemas šī misija. Kad es kalpoju ar savu sievu auditorijas priekšā Eiropā, Āfrikā vai Āzijā, jebkurā no šīm valstīm, kur mēs runājam, cilvēki vienmēr nāk pie mums vēlāk un saka, Ziniet, mēs esam dzirdējuši bīskapus, mēs esam dzirdējuši, kā priesteri runā, bet jūs esat parasts lais. Un jūs sakāt, ka šī lieta patiešām darbojas. Bīskaps vai priesteris to sludina, jo baznīca viņiem par to maksā algu. Tas ir viņu darbs. Uh, <laughs> Bet, ja jūs to sakāt, noteikti ir kaut kas vairāk, kas man pietrūkst. Un būtība ir tāda, ja tu to vari, tad es arī varu. Tas būtībā ir mūsu mērķis. Mūsu dzīve ir domāta kā sava veida paraugs cilvēkiem, kuri vēlas teikt jā Dievam. Teikt jā, lai Dievs varētu izmantot mani pasaules evanģelizācijai. Tas nav dažu uzdevums vai misija, bet tā ir visu mūsu, arī latviešu, kuri mūs klausās misija. Jā. Yes. Dārgo radio Marija Latvija klausītāji, Pēc brīža mēs turpināsim sarunu ar pilna laika katoļu misionāru no Malaizijas Džūdu Antoānu, bet eh, šajā brīdī dodamies mūzikas pauzītē, bet pirms tam es vēlētos atgādināt, ka šīs raidījums Radio Marija Latvija ēterā izskan Maija Marietona akcijas laikā. Es atgādinu, ka Maija Marietons tiek rīkots visā Radio Marija pasaules ģimenē, tā ir īpaša savstarpēja atbalsta akcija, kurā radiostacijas ziedo līdzekļus tām radiostacijām, radio Marija tīklā, kurām šobrīd īpaši ir vajadzīgs atbalsts. Mēs, proti Radio Marija Latvija, šogad esam izvēlējušies piedalīties marietonā atbalstot Radio Marijas kanējuma paplašināšanu Nigērijā. Mīļo klausītāji, es jau šorīt noziedoju Nigērijas atbalstam un ja tev ir iespēja, noziedo tik, cik tu vari atļauties. Parasti mēs ikdienā vācam ziedojumus Radio Marija Latvija pastāvēšanai, kas arī vienmēr ir ļoti izaicinoši. Bet kaut kādā ziņā tas skar mūs pašus šeit Latvijā. Ziniet, ir kāda brīnišķīga lieta par maija marietonu. Tā ir iespēja kļūt pilnīgi nesautīgiem. Jo mēs atbalstām maija marietonā tos, kurus iespējams mēs nekad nesatiksim savā dzīvē. Tas ir upuris. Bet, dargo klausītāji, es vēlos atgādināt kādu patiesību. Šeit Latvijā nebūtu Radio Marija Latvija. Ja vien pirms deviņiem desmit gadiem šāds marietons netiktu rīkots citās pasaules valstīs. Tas, ka šobrīd tu dzirdi šo Radio Marija raidījumu, lielā mērā tā ir klausītāju dāvana citās pasaules valstīs, jo bez viņu atbalsta šī radiostacija nekādā ziņā nevarētu uzsākt darbu šeit Latvijā. Tagad savukārt mums ir iespēja palīdzēt citiem, šajā gadījumā Nigērijā. Meklē vairāk eh, informācijas par ziedošanas iespējām rml. sadaļā ziedo. Var izvanīt arī uz ziedojuma tālruņa numuru 900 67 69. Tādējādi šo divu marietona dienu laikā gan 22. gan 23. maijā tu ziedosi 4 eiro un 27 centus tieši Nigērijas Radio Marija atbalstam. Tāpat arī tie ziedojumi, kas šajās dienās tiks atstāti ziedojuma kastītais draudzēs, tiks novirzīti Nigērijai. Jau iepriekš pateicamies, lai Dievs tevi svētī. Dievs nekad mums nepaliek parādā. Spirit. Rādījuma arī Latvija ēterā raidījums kafijas pauze, kas ir iespējams pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Esam atpakaļ ēterā, savu skanējumu turpina kafijas pauze un piedāvājam noklausīties intervijas turpinājumu ar pilna laika katoļu misionāru Džūdu Antuānu no Malaizijas. Uh, Kādi ir galvenie veidi, kā jūs pildat savu misiju? Uh, Būtībā tas ir kerigmas, labās vēsts pasludinājums. Bet kur uz ielām vai rekolekcijas, konferences? Um, mūsu darbs um, pamatā nav citu ticību cilvēku uh, - uh, hinduistu, musulmaņu vai budistu evanģelizācija. Es pat teiktu, ka līdz pat 95% mūsu darba ir katoļu atkārtota evanģelizācija. Tātad būtībā mēs runājam, kā jau teicu, tikai katoļu baznīcas ietvaros dažādās pasaules daļās sadarbībā ar bīskapiem. Mēs sniedzam rekolekcijas bīskapiem, priesteriem un mūķenēm. Mēs runājam visā pasaulē dažādās programmās un konferencēs, lai veicinātu ticības atzimšanu, ticības atjaunošanu. Un tas notiek pasludinot kerigmu, labo vēsti, ka Dievs tevi mīl, ka Jēzus nomira par tevi un ka Viņš tevi izglāba un ka Viņam ir misija un nodoms tavai dzīvei. Un ja jūs spējat satvert šos pamatus, šo labo vēsti, kādreiz teica, katoļu baznīca ir sakramentalizēta, bet nav evanģelizēta. Tātad mums nav katoļu, kas būtu dzirdējuši kerigmu. Viņi ir katehizēti, viņi zina visu katehismu, bet tomēr, kad viņus piemeklē vientulība, depresija, viņi saka, Dievs, kur tu esi? Jo nav bijusi satikšanās, nav bijis pieskāriens. Un ja es varu ienest pieskārienu viņu dzīvē, izmantojot evaņģēlijas spēku, pasludinot evaņģēliju, ienesot viņu dzīvē Dieva spēku un vedot viņus uz tikšanos ar Dievu, viņu dzīve tiek mainīta. Un ja viņu dzīve tiek mainīta, tad līdz ar to katehēzē saņemtās zināšanas atdzīvosies Liturģija atdzīvosies, evaharistija atdzīvosies, grēksūdze atdzīvosies. Viņu dzīve tiek pārveidota. Tātad būtībā tas, ko mēs darām, ir tikai kerigmas pasludināšana. Tas nav īpaši sarežģīti. Tā nav raķešu zinātne, tā nav liela teoloģija. Mēs nemācām ne teoloģiju, ne filozofiju. Mēs tikai pasludinām kerigmu labo vēsti. Es domāju, ka jums vajadzētu izskaidrot mūsu klausītājiem, ko nozīmē kerigma. Kerigma ir labā vēsts, apakstuļu agrīnais pasludinājums. Tas ir ticības pamatpasludinājums, kas nozīmē, ka Dievs tevi mīl. Jēzus nomira par taviem grēkiem. Viņš ir izglābis tevi no grēka varas. Tev nav jādzīvo pagātnē. Viņš var tevi dziedināt, viņš var tevi atbrīvot. Brīdī, kad jūs uzaicināt viņu ienākt jūsu sirdī, sirdī viņš var to pārveidot. Un šis Jēzus nav tikai kāda vēsturiska persona pirms diviem tūkstošiem gadu. Viņš ir dzīves un īsts un maina dzīvi šodien. Un tad es stāstu savu liecību. Es stāstu savu liecību un saku, ja Dievs varēja mani mainīt, šo puisi, kurš bija tik spītīgs, augstprātīgs, 18 gadu vecumā, ja viņš mani var izmainīt, viņš var izmainīt arī tavu dzīvi. Un tad mēs aizlūdzam par cilvēkiem, un tad Jēzus pārņem un dara savu daļu, un dzīves tiek mainītas un pārveidotas. Esmu uh, pārliecināts, ka jums ir daudz stāstu, daudz pieredzes, redzot cilvēkus, kuru dzīve maina evaņģēlijas spēks. Varbūt varat padalīties ar kādu. Ir daudz, daudz stāstu. Esmu redzējis narkomānus, prostitūtas, bezpajumtniekus, kurus mainīs evaņģēlijas spēks. Es esmu redzējis cilvēkus, kuri ir aizgājuši prom no Dieva, katoļus, kuri ir atkrituši, un kuri ir mainīti caur evaņģēlijas spēku. Esmu redzējis, ka cilvēki, kuriem ir slimības, tiek dziedināti caur labās vēsts pasludināšanu. Cilvēki ar vēzi tiek dziedināti, cilvēki ar leikēmiju izārstējas – Pat cilvēki ar HIV un AIDS tiek dziedināti caur evaņģēlīja mīlestību. Um, un tāpēc ir daudz, daudz stāstu. Uh, es nevaru izvēlēties vienu, kas man uzreiz ienāk prātā, bet stāstu ir daudz, daudz, daudz. Un bieži tas notiek vienkārši ļaujot Dievam pieskarties cilvēka dzīvē. Tātad būtībā uh, pēc dabas uh, esmu harizmāts un esmu atvērts svētā gara dāvanām caur katoļu harizmātisko atjaunotni. Tāpēc es pamatā izmantoju kristības un iestiprināšanas sakramenta dāvanas, kas izpaužas harizmātiskā lūkšanā, lūkšanā par uh, dziedināšanu vai pravietojumiem, lai Jēzu ienestu cilvēku dzīvēs ļoti reālā un taustāmā veidā. Un tad jāļauj Dievam rīkoties, lai Viņš pārņem un pieskaras cilvēku dzīvēm. Džūdi, jūs aizskarāt jautājumu par šo baznīcas harizmātisko dimensiju, gara dāvanam. Parunāsim par to vairāk. Ko darīt, ja mūsu klausītāji saka, esmu kristīts, esmu saņēmis iestiprināšanas sakramentu, un viss man vairāk neko nevajag, viss ir pabeigts? Ar to nepietiek. Es teiktu, ar to nepietiek. Akvīnas Toms patiesībā saka, ka mēs visi varam saņemt sakramentus, taču var būt pieci bloki, kas var kavēt sakramentu iedarbīgumu mūsu dzīvē. Tā piemēram, ticības vai grēku nožēlas trūkums, vai atvērtības trūkums. Tas var bloķēt sakramentu efektivitāti un auglību. Tāpēc nepietiek tikai pateikt, es jau esmu saņēmis sakramentu tā, it kā tas būtu kaut kas maģisks, un gaidīt, ka ar to pietiks. Man ir jāatveras sakramentu žēlastībai, lai mana dzīve tiktu pārveidota. Un šis priekšstats, ka atvērtība svētajam garam ir paredzēta tikai dažiem izredzētiem cilvēkiem, nav gluži patiesa. Katrs kristīts katolis ir harizmātisks. Harizmātiskā atjaunotne nav tikai atvērtība svētā gara dāvanām, vai atļauja svētajam garam pieskarties jūsu dzīvē. Tas viss nav paredzēts kādai noteiktai cilvēku grupai baznīcā, ko sauc par harizmātiem. Visa baznīca ir harizmātiska, jo vārds harizmātisks nozīmē būt apdāvinātam ar svēto garu. Un pateicoties kristības un iestiprināšanas sakramentiem, mēs visi esam apveltīti ar svēto garu. Tātad cilvēks, kurš saka, es neesmu harizmātisks, būtībā saka, manī nav svētā gara. Un sakot, manī nav svētā gara, jūs būtībā atsakāties no kristībām vai iestiprināšanas žēlastības, jo esat teikuši, ka jūsos nav svētā gara. Mums visiem ir svētais gars, bet bieži es saku, ah, Viena lieta ir, ka tev ir svētais gars. Cita lieta ir ļaut svētajam garam iegūt tevi. Es bieži lietoju šo līdzību. Uh, Es varētu aiziet uz kādas dāmas māju un teikt, māsa, tavā mājā, tavā virtuvē leduskapī ir tītars. Un es saku, māsa, vai es varētu aizņemties tavu tītaru? Es gribētu to aiznest zinātniekam un ļaut tam izpētīt to. Un zinātnieks teiktu, ka tas sastāv no tik daudz minerālu vielām, holesterīna, vitamīnu un tā tālāk un tālāk. Ļoti labi. Uh, Tad es aizēju pie citas oh, dāmas un saku, lūdzu, vai varu aiziet uz tavu virtuvi? Es ieju virtuvē un virtuvē arī ir tītars, bet šis tītars ir cepeškrāsnī un tas tiek grilēts un tas ir zeltains un sulīgs, un suliņa tek. Un es paņemu šo tītaru un saku, vai es varētu aizņemties šo tītaru aiznest tam pašam zinātniekam. Un zinātnieks saka, ka tas ir tāds pats kā pirmais tītars. Tās pašas minerālvielas, holesterīns, vitamīni un tā tālāk un tā tālāk. Tas pats tītars. Abi ir tītari, bet viens ir sasaldēts tītars, otrs ir cepts ugunīgs tītars. Tītars, kas atrodas cepeškrāsnī, ir ugunīgs tītars. Otrs ir sasaldēts tītars. Mēs visi esam saņēmuši svēto garu, bet mēs esam sastinguši. Angļu valodā ir teiciens, ka mēs neesam dieva izredzētie cilvēki, mēs esam dieva iesaldētie cilvēki. Tātad, ja jūs atnākat uz baznīcu un viss ir miegaini, aizmiguši, tur nav ne dzīvības, ne enerģijas, ne dedzības, ne deksmes. Um, jo svētā gara uguns nav cilvēka dzīvē. Tātad, vai tas nozīmē, ka cilvēkam nav svētā gara? Nē, tā nav taisnība. Svētais gars ir katrā kristītajā katolī, pateicoties kristības un iestiprināšanas sakramentiem. Katrā cilvēkā ir svētais gars, bet es neesmu ļāvis svētajam garam pārveidot manu dzīvi. Es neesmu ļāvis svētajam garam kontrolēt manu dzīvi, un es neesmu ļāvis svētajam garam piepildīt mani ar deksmi, lai mani pārveidot un sūtītu misijā. Un tā ļoti bieži ir lielākā traģēdija daudziem cilvēkiem. Reizēm tas izriet no pretestības, ko diemžēl rosināši traki harizmāti vai spocīgi harizmāti. Tādi, kas nonāk pārspīlējumos. Jā, es gribēju pieminēt, jo daudziem cilvēkiem ir iebildumi pret harizmatiskajiem katoļiem, jo viņi šķiet dīvaini. Dīvaini, jā, tieši tā. Būt piepildītam ar garu nenozīmē, ka man jābūt dīvainam. Es bieži lietoju šo teicienu, es varu būt pārdabiski dabisks un dabiski pārdabisks. Man nav jābūt dīvainam. Man nav jāstaigā lūdzot mēlēs un kratot rokas vai galvu. Es varu būt dabisks. Kāpēc? Gars var darboties manā dzīvē ļoti dabiskā veidā, nekļūstot par kaut kādu spocīgu, traku rāpojošu cilvēku, ziniet, pat biedējošu cilvēku. Vienkārši ļaujiet dāvanām plūst. Un kad es nesu sev līdzi Dieva klātbūtni, vienalga vai es eju uz kādu lielveikalu, visur, kur es eju, Dieva klātbūtne iet ar mani. Un tad man pat nav jāmeklē cilvēki, kuriem sludināt vai sist cilvēkam ar bībeli pa galvu. Dieva klātbūtne cilvēku automātiski pārveidos. Vienkārši man ienākot kādā vietā, jo es nesu dieva garu sevī. Un mēs to redzam apakstuļu darbu grāmatā. Tieši šāda agrīnā baznīca bija apakstuļu darbos. Pāvils un Sīla vienkārši gāja pa ielām, un ļaunā gara apsēstā verdzene sāka kliegt, jo atpazina dieva klātbūtni Pāvilā un Sīlā. Un tā tam vajadzētu būt pie mums. Pasaulē tas ir jāredz. Tas nav kāds traks vai jocīgs cilvēks. Mums jābūt normāliem, bet tomēr piepildītiem ar garu. Un ja gara spēks plūst caur tavu dzīvi, tad apkārtējie cilvēki, kas ar tevi saskaras, varēs teikt, Oho, es sēžu viņam blakus, bet es ah, jūtu, ka no viņa izplūst mīlestība. Es varu just mieru. Un nav svarīgi, vai lielveikalā, autobusā, metro vai kur citur. Dieva klātbūtne var turpināt pieskarties un pārveidot kāda cilvēka dzīvi pavisam normālā, ierastā veidā. Uh, Nevis ļoti trakā veidā, bet normālā, parastā veidā. Džūd, kas mums ir nepieciešams, lai mūsu dzīve aktivizētu svēto garu? Būtībā jums vienkārši jālūdz. Tas arī viss. Lūdziet. Evanģēlijos Jēzus saka, ja kāds lūgtu zivi, vai tēvs viņam dotu čūsku, vai arī ja kāds lūgtu maizi, vai tēvs viņam dotu akmeni? Un ja jūs ļauni būdami zināt, kā dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk debesu tēvs dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Tas ir viss, kas jums jādara. Viņš jau ir tevī un manī. Lūdz viņam. Un tajā brīdī, kad jūs viņam lūgsiet, viņš pārveidos jūsu dzīvi, manu dzīvi, mūsu klausītāju dzīvi. Ikvienu no jums, kas šobrīd klausās šo raidījumu Latvijā, Svētais gars var aizskart jūs pat jūsu mājās tieši tagad, kad jūs klausāties. Viņš var piepildīt jūs ar uguni tieši tagad jūsu mājās. Tad atliek tikai nosūtīt ziņu Radio Marija Latvija un pateikt, es klausījos šo raidījumu un svētais gars mani aizkustināja. Āmen! Uh, Džūd, pēc īsa brīža mēs turpināsim mūsu sarunu, bet es domāju, ka šis ir īstais brīdis lūkšanai. Vai varat lūgt, lai mūsu klausītāji tiktu piepildīti ar svēto garu? Noteikti, noteikti. Tās es pateicos tev par saviem brāļiem un māsām, kuri šobrīd klausās šo raidījumu. Tēvs, es zinu, ka tu pilnībā vadi viņu dzīvi, neatkarīgi no tā, kas notiek, neatkarīgi no katra sāpēm, ciešanām, sabrukuma, ko viņi šobrīd piedzīvo. Pretēji katrai depresijai, katrai trauksmei, ko viņi šobrīd piedzīvo, tu pārņem kontroli pār to šobrīd Jēzus vārdā. Pieskaries viņiem un piepildi ar ticību, ar cerību, ar mīlestību, ar prieku, kas nāk no svētā gara klātbūtnes viņos. Tieši šajā brīdī es lūdzu visas kristības un iestiprināšanas sakramenta žēlastības visas dāvanas, ko viņi savā dzīvē ir saņēmuši no Svētā gara, lai tās atkal plūst caur viņu dzīvei. Pieskaries viņiem, piepildi tos ar jaunu spēku, ar jaunu spēku. Paldies, Jēzu! Mēs slavējam Tevi, Kungs, Jēzu! Nāc, svētais gars, tieši tagad. Nāc, svētais gars, pieskaries manam brālim, pieskaries manai māsai tagad. Ļauj viņiem piedzīvot tavas mīlestības spēku. Paldies, Jēzu! Slāva tev, Jēzu! Mēs lūdzam Jēzus vārenajā un godības pilnajā vārdā. Āmen! Dārgo radio Marija Latvija klausītāji! Mēs eh, ceram, ka tevi iedvesmoja šī saruna ar pilna laika misionāru katoļu baznīcā Džūdu Antuānu, kurš ir kalpojis eh, nu jau apmēram 41 pasaules valstī sludinot evaņģēliju. Vai tu gribētu šīs sarunas turpinājumu? Tad klausies jau nākamnedēļ, tieši pēc nedēļas, trešdienā, pulksten 10.10 10. kafijas pauzē, mēs turpināsim sarunu ar Džūdu, un viņam ir daudz ko sacīt par saviem novērojumiem par to, kāds ir baznīcas stāvoklis šeit Eiropā, salīdzinājumā ar baznīcas stāvokli citos kontinentos, un kas tad ir nepieciešams Eiropas atjaunotnei un Eiropas atkārtotai evaņģelizācijai. Klausies jau nākamajā reizē. Ja tev patika šis raidījums, un ja to klausies sociālajos tīklos, tad padot citiem, aizsūti citiem, Bet eh, noslēgumā vēlos arī atgādināt, ka šobrīd norit maija marietona akcija, kurā mēs esam izvēlējušies atbalstīt Radio Marija Nigērijā. Varētu jautāt, kāda mums ir interese atbalstīt kādu citu radiostaciju, ņemot vērā, ka pašiem ir grūti. Bet es vēlreiz vēlos atgādināt, ka šeit Radio Marija Latvijā tika uzsākta tikai pateicoties šādiem marietoniem citās pasaules valstīs – Radio Marija Latvija ir citu valstu klausītāju dāvana tev. Šajā brīdī mums ir iespēja izdarīt labu darbu un ietekmēt neskaitāmu cilvēku dzīves Nigērijā, palīdzot Nigērijas Radio Marija paplašināt savu skanējumu. Šo divu dienu laikā, 22. un 23. maijā, tev ir iespēja ziedot gan ar bankas pārskaitījumu, Rekvizītus atradīs mājaslapā rml.lv sadaļā Ziedo ar PayPal pogu vai zvanot uz ziedojuma tālruni, kuru tulīt nosaukšu 9 0 0 0 6 7 6 9. Ja zvanāt uz ziedojumu tālruni, ziedojot 4,27 eiro, būsim pateicīgi, ja jums ērtākā veidā mums paziņosiet par šo ziedojumu, lai mēs varam veikt ziedojumu uzskaiti, jo mums neienāk tūlīt šī informācija, ka ir noziedots. Būsim pateicīgi, ja uzrakstīsiet vai mums piezvanīsiet un par to pastāstīsiet. Kā arī šajās divās dienās ziedojumu kastītēs atstātie ziedojumi tiks novirzīti Nigērijas radio Marija atbalstam. Tādējādi mums ir iespēja būt par svētību citiem, Šīs dienas kafijas pauzi veidojām mēs, Māris Veliks un Olga Velika. Lai top slavēts Jēzus Kristus, esi svētīts! Nu, kafijas tas ir iztukšota. Izskanēja raidījums kafijas pauze, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam Rādio Marija Latvija.